tractatus decimus tertius item alius de iunio decimi mensis quod temporis ratio et devotionis nostre admonet consuetudo pastorali vobis dilectissimi solititudine predicamus decimi mensis celebrandum esse ieunium quo pro consumata perceptione omnium fructuum dignissime largi tori eorum deo continentiae libamen offertur quid enim potest efficacius esse ie unio cuius observantia a propen deo et resistentes diabolo vitia blanda superamus semper enim virtuti cibus eunium fuit de abstinentia denique prodeunt caste cogitationes rationabiles voluntates salubriora consilia et per voluntarias afflictiones caro concupiscentias moritur virtutibus spiritus innovator sed quia non solo ye animarum nostrarum salus adquiritur, quiritur nostrum misericordiis pauperum suppleamus impendamus virtuti quod subtrahimus voluptati fiat refectio pauperis abstinentia jejunantis studiamus miruarum defensioni pupillorum utilitati lugentium consolatione dissidentium pace suscipiatur peregrinus adjuvator oppressus vestiatur nudus foveatur egrotus ut qui cumque nostrum de justis laboribus auctori bonorum omnium Deo sacrificium huius pietatis obtulerit aveonem regni celestis premium recipere mereatur. Quarta igitur et sexta feria ye sabbato autem apud beatum petrum apostolum pariter vigilemus cuius suffragantibus meritis quae possimus impetrare possimus per Christum Dominum nostrum.